أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى كافة الخلق والإنسان وعلى آله وأصحابه حماة الحق ونجوم العيفان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أكسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا سبحان Allahyň tarapyndan gelen kitaplaryň hemmesiniň çekidesi şu surada üýşüp dur. Indi biz bu surany bir gijede, iki gijede ýa meselem bir ýyl, iki ýylda tamam edip boljakga muň tefsirini. Ýöne hulasa bar, şu wagtyň jogap berşine görä jemaatda ýadamar ýanok, inşallah şoňa görä bir hulasa bar edip her aýatyny ýöne bir jelesede şeýtdirip tefsirini aýdyp bereris. Owalky aýaty şi, Aýtýa, Kullu hamdin humida bihi men dunehu ferajiun bil hakygati ileyh, ýagny, Her hamd, her öwmekligi-ki bolsun, Hudaýdan başga zady zady şon bilen öwülýän bolsun, ýa bir bendäni öwülýä, meselem, Eý, ýagşy adam diýip öwülýä, alym adam diýilýä, amyl adam, takwa adam diýip öwülýä, ýöne bulaň-da hemmesi ýene hakykatda Hudaýa öwrülýändir diýýä. Çünki Hudaý olaň halygy, Hudaý olara şu sypatlary beripdir. Bes tamamy hamd öwmeklikle şo Hudaý üçindir, Rabbil Alemin öz bir sypatyny aýtýar sada bir eşara aýtýar bize näme diýip hamd aýdylýany şundan düşünip bolýar. Rabbil Alemin diýeni Rabb diýeni Murabbi şondan gelýär terbiýet berýen roşt berýen nidigi. El Alemin diýeni alemler alem diýen näme Hudaý bilen Hudaýyň sypatlaryndan başga zat her zat bolsun alem diýilýär asman ýer Arş, Kürsi her zat bolsun pereşdele, jynla, ynsalla, heýwanatla hemmesine näme, Alem diýilýär. Alem diýen alamat diýeli öňki ulamalar aýtýar. Alem diýen alamat nämeden alamat Hudaýyň barlygyndan alamat. Ýöne Hudaýyň bir nyşanasy şu bizden üçin bir nyşana goýupdyr şu zada. Ha pes tamam öwmekle Hudaý üçin ol Hudaý eken näme? Tamam alemleň murabbisi, tamam alemleň murşidi bolan Hudaý. Biz bu zada Dört zat bar şu öwümizde, dört zadyň äwwel mänisini bilmeli. Olar näme? Äwel-ä Hämd diýdik, Hämd diýen näme? Ondan soňram Allah diýdik, Lillähi diýip geldik, Allah diýen näme? Hop, ondan soňram Rab diýip geldi, Rab diýen näme? Şony bilmeli. Bir-de Alem diýdi, Alem diýen näme? Şu dört zady bilsek, biz näme şu aýany tagrybam bir düşünen ýanak boljak bir holasa halatda. Ala kasdit ta'zim, sewaen ta'allaka bin ni'meti ew bi gaýriha, ýagny hamd diýeni dil bilen öwmeklik, bir zady ulaldaýyn diýen, bir zady ulaldaýyn diýip, derejesini bildireýin diýip näme öwýäň, şoňa aýdylýar diýýär. Indi çe bir nygmata ta'alluk tapsyn, ýa saňa bir haýyr ýetipdir şondan, şonuň üçin hem öw, ýa bir nygmata ta'alluk tapmasyn, fark etmeýär, her halatda şoňa hamd diýip aýdylýar diýýär. Ýöne muňa meňzeş şükür diýende bir zat bar. Şükür näme bolýanyny Imam Allama Taftazani şükürde aýdyp berýär bize. Weş-şükru fi'lun ýunbi'u an ta'zimil mun'im li kownihi mun'iman, sawa'an kana bil-lisan aw bil-jenan aw bil-erkan. Şükür diýeni bir işikä, hä, bir zady, meselem, sen nygmat berýär diýip şony ulaltýaň. Näme diýip şony nygmat berýär? Bi sebebi nygmat bermekligi. Hop, indi bi çe dil bilen bolsun, Çy ýürek bilen bolsun, çy äza bilen bolsun, muňa şükür diýilýär. Meselem, sen namaz okyýaň, beden bilen bolýan zat. Meselem, kalbyňdan dogry niýetleri etygatla bolýar, bula kalp bilen bolýan zat. Dil bilen meselem öwmeklik senala bolýar, bula dil bilen bolýan zat. Her halatda näme, Hudaý bize nygmat beripdir diýip, şo nygmatyň barabarynda Hudaýa şükür aýdylýar. Şu Hämd bilen şükriň manasy. Äwel biz şuny bilmeli. Tä gelipde meselen edamatyny düşünjek bolsak şu aýaň täfsiriniň. Hop, bir adam akyl adam, agly ba adam, o işimiz ýok ha jahille bilen. Bir adamdan bir ýagşylyk görende hökman şoň mugabylny bir teşekkür eder. Eý bir taňryýalkasyn, eliň agyrmasyn, bir sag bol. He şu kepleri aýdar, näme teşekkur-da. Ýa pars dilinde Teşekkur etýän senden diýip aýtýala. He bir hetmen akyl adam bolanda soňram birinden bir ýagşylyk şuňa ýetse hetmen näme teşekkur eder. Ýöne ýarsylarda ba, muny özüňiz Zamyda görýändirňiz. O häki türkmeniň aýtýan meseli, köre birini berseň ikisini islär. O şon ýanak bolýar. Sen muňa ýagşylyk edipdirin. Ýöne sen eden ýagşylygyňdan razy bolmaýar. Ýa sen eden ýagşylygyňdan ezaparak tama senden. Sen bir ýagşylyk etseň, seň wezipäňmi ka diýip pikir etýär. Sen bir adama özüň ýagşylyk edipdiň. Sen bir wezipäň ýok, oň mugabelinde bergiň ýok. Onda-da gelýär saňa näme, wezipäňmi ka diýýär. Aý sen wezipäňi bitirdiň-de diýýär. Häzir senden algylla bolýa, sen näme diýýä, bijagazdan-da bir haýyr bolupdyrmy diýýä. Hemişe ol Liwanyň boş ýerini görýän adam la, doly ýerini görmeýän adam bolar. Näme sen bir ýagşylyk edip durkaň, her jüre-de azajyk-da bolsa şoňa näme bir teşekgur edamol la, bir teşekkur etseň, öz şäniň, derejäň ulalýa-da, ýöne ol adam la, ony bilmeýä-le. Ony ol adam la, bilmeýä. Hop, bir Mysal bilen öwegtdeýliň şu gürrüňi. Şüküriň gürrüňini bir mysal bilen öwegtdeýliň. Ekseran hemmäňiz ata bolagly atalygy bilýäňiz nämedigini. Bir ataň wezipelerini, etýän işlerini bilýäňiz. Bir ata oglan-guşagy bolýar, hanybadasy bolýar. Indi şunda özüne wezipe tutunýar. Sowuk diýmeýär, gyzgyn diýmeýär, gitýär işlemäne. Näme şu öýdäki oglan-uşagyna iýmitini getirjek, hulasa muň hemme zadyny ýetişdirip durjak bir adamdan kem etjek käşini. Bu ata gitýä işiň başyna, anha aksam adamla bilen bi särokelle urýa. Eý, her jüre adam bar-da, näme, düşünýän adam bar, düşünmeýän adam bar, bir görýäň ýakalaşyp dur sen bilen, bir görýäň söýüşip dur. Her jüre adam hulasa öwünden çykýa, hulasa çäresi ýok şu adam şola bilen oňuşyp gezýä, näme fagat şu gündeki iýjegini çykarjak. Tä hulasa bir ýylda iýjek azugasyny çykarjak. Kä-de tahgyr edilip du, muny kiçeldilip du, Äý, sen nagt indi adam bolduň, orta geldiň. Hulasa şunýanak bir urşulyp du, sögülip du, hulasa her zat muň başyna gelýär. Ýöne hemmesine razy şu ata. Tä hemmesine razy, fakat näme şu öý iliniň öz iýbiçgisini, zadyny fakat tämin etjek. Şy ata şy işler etýä. Gahym gelýä-le muny aldaýa-la, taryp berýä-le, ýalan aldaýa-la, gulagyny kesýä-le, eline puluny alýa-la, urup alýa-la, hulasa aldap alýa-la. Her zat etýä-le, hulasa muň eline puluny-da alaýa-la käde. Käde wagtlar eli boş gelýä, käde wagtlar eli doly gelýä. Her halatda şy ataň etýän işi näme? Şy hanabadam asaýyşda bolup dursun diýip, şondan çürim talaşda hemişe. Hemişe zähmet çekip gezýä şy. Hanabadadan bir adam meriz bolasa, hä bu ata hemişe gaýgyda. Ony dükdere äkitmeli, harjyny bermeli, oň nagat harjy boljagy belli däl, birden Hudaý saklan emellag bolasa, oň nagadar harjy bolýa. Muny ýetişdirjek bolsaň, dükderlede ki näme indi, pagat pul. Pul bolmasa kisa etme, gymyllama ýele, sen oňa pul bermeli, zir-mizi bermeli diýe, näme diýe, kelläňi agyrtýele seň. Hä bula deseň näme, üstüne gaýgy. Bu öňinçäki rewaly atlyda bolsa ýene ganymat gitjek-ha. Ýöne gelip bir merizçilik bir zat ara düşa-da o ata indi öňküden beter peşar gelýär. O ata indi şu ýüzde o puly tapyp bilýärmi, tapyp bilmeýärmi? Tapyp bilmese nagadar peşar gelýär muňa. Hanybadasyna bildirjekgä, o tarapdan o-da peşar getirip dur, sen baýa şu puly getirmeli, ýogsam saňa derman edilmeýär. Daruwlaň bahalygy bilen nagadar ota-da peşar düşýär. Ondan soňram ata ogulny medresä iberýär, okyma iberýär. Okyma iberende muňa kitap gerek, egin-baş gerek, kif gerek, şähriýe gerek, aýdyna gadar hazyneleri bolup durýar. Bu zatlardan näme, hemmesi ýaňky etýän harçlarynyň üstüne. Ýöne şulardan çürimde talaş etmeli. Şu halatlerde biz özümizi şu ataň ýerine goýup bilerikmi? Bir ata, bendehuda hiç zady ýok. Hanybadatda şinjalak tamasy ba, oglanlarynyň tamasy ba, şunuň öwünde şinjalak bir mesgulyýeti ba şuň. Men şuňa pasyhgu bolmaly, men şuny oglanlarymy hiç kimden kem etmelidä, egin-başynda, iýmitinde, zadynda, ertäk gün birden medresä baranda, gelip muň ýüzüne wurmasynlar, aý seň hiç zadyň ýok, sen näme, nädip böň, ýyrtyk egin-baş bilen, ýyrtyk köwüş bilen, kitaplaň-da ýok, näme diýip, şu zatlary näme aýdyp durmasynlar diýip, o ata zähmet çekýä. Oglallam yhsasy kem bud etmesin diýýär. Şu ata şu zähmeti çekýär. Hemmäňiz ganymat bolsa bilýäňiz muny. Her haýsyňyz bir gire düşen ýerleriňiz bolandyr. Bir wagt borýaň jübiňde ba, bir borýaň ýok, bir ýerde gire düşäýeň. Şolary görendiriňiz. Şu ata şu işleri etýär, nämeden çürim? Saga şu hanybadam asaýyşda bolsun diýip. Indi netijede Netijede oglanlaryna bagly, zenanasyna bagly. Şu zenana indi aýýaşy ata öýe gelende, şu öýüň erkegi, adamy öýe gelende, gije öýe gelende, aýýaşy adama gewünlik berýemi, Aý, sen zähmetiňi çekdiň, aý, bolmasa bolmandyr, gewünlik berýemi şuňa, ýa-da oň ýüregini döwüp goýberýemi? Ýagny, o gaýgylar ki, daşardan gelip dur, ola hiç, bir-de gapdaldan üstüne gaýgy ezap etýem. Aý, sen Palan ile palan alypdyr, biz alamyza, biz olardan kem bolupdyk, palan maşyn aldylar, palan perde aldylar, palan egin-baş aldylar, biz ondan kem bolupdyk, şu kefi diýemi, ýa sen özüň janyň sag bolsa bolýa, sen şeýtdirip gidip-gelip dursaň bolar diýip aýtýalamy? Şi, Şükür diýeni şu sada belletdi özüni. Şu oglanlary, Aý, atam, sen bil meň alan egin-başdan boljak, men bil oňuşyp biljek egin-başym bilen, bil o kifim boljak, E sen özüňe-de bir zat al, binýalak bir köýnegimbaş bilen gezip ýörme, ýessekiz ýyllap, näme, ata pahyr oňa ýetişdirjek bolup özüni ýadyndan çykarýar, özüni yssat almaýar. Sen atam gel, sen özüňe al bil. Şeý diýip aýtýamy ýa ýok? Äý sen näme, falany palan jüregimbaş geýýä, men palan jüregimbaş geýýän. O falany palan jüre maşyn münüp bö, matur münüp bö, laptaby ba, guşysy ba, mende ýok, maňa abereňak diýýämi? Şükür diýeni şi sada özüni belli etýär. Şükür diýeni şi. Şükür diýeni bir ynsan biri birine ýagşylyk edende şoň gadyryny bilmeklik. Şoň öwünde bir eliň agyrmasyn bir sag bol bermeklik. Ata diýeni bir dag. Bir dag duş sada dagyň aňyrsyndan şuňa näme gatydan her jüre tüweleý gurup du. Bir dag ýöne içerik geçirmeý ony. Näme o sadäkile asaýyşda ýaşasyn diýen. O tüweleý muny urýar. Urup-da oň bir tarapyndan dargadyp barýar. Ýöne özi dargap barsa-da näme, olara geçirmeýär, mugawymet etýär öňünde. Ýöne bu tadäkilere bagly indi. A ýa şo ataň şo ýüzde şo dagyň gadyryny bilýälemi, ýa-da ola-da bir başyndan pil alyp, küleň alyp bir başyndan kewmä durýalamy? O dagy basymrak ýykjak bolýalamy? Şü, bu dag aradan gidende soňram, O gelipdi, o tupanly, o tuweleýle obany gelip dargadanda şo ýerde belli etdi o jaýyny. Oň jaýgaty, oň nakşy zindigide nämişdik, şo ýerde belli etdi. Şükür diýeni azajyk bir zat bilen, azajyk bir zat bilen, birje däne kep bilen bolýa. Aý, atam sen zähmet çekýäň, Allah senden razy bolsun, Taňry ýalkasyn. Şum bilen hoş bolýa gitdi, pahyr gije-gündiz-de işlejek şondan çürim, nägadarda ruhyýa alýa. Ýöne zor kellesini agyrdylyp durulsa, o şükür edilmese, o tada näme, o pahyryň-da ruhy ýes döwülýär. Ahyry ýuwaş-ýuwaş o-da ýykylýar. Hä, her gezek bir däne gaýgy ezapa bolanda, bir däne ak daşda ezapa bolýar kellesine. Şi naşükri şuny ýetirýär. Hop, indi bu ataň gürrüňi. Ataň gürrüňi näme diýip aýtdyk? Äkseri ulamaly aýtýar, biz şu ataň nakşyndan diýýär, Elbetde, Welillahil meselul a'la, Alla Tagala ulakan mesel eýesi, Alla Tagala bir zady mysal bolup çenäp bolmaýar, ýöne ataň mysalyndan Allahyň bize etýän zatlaryny düşünip bolýar. Alla bir ata bize bir öý teýýarlaýar, şu öýüň içinde biziň asaýyşymyzy ýetirýär. Külerimizi alýar, buharymyzy alýar, şeýtirip getirip berýär, bize asaýyş ýetirýär. Allah Tagala bize bir öý goýupdyr, jahan diýen bir öý goýupdyr, alem. Bir öý işi, şu öýüň içinde bizi tamamy asaýyşymyz, gerek zatlary hytmatymyzda goýupdyr, huzurymyzda goýupdyr şular. Istifade edip biljek halan jürämiz. Ýöne indi bize galypdyr. Biz gelip şuň mugabelinde şükür etjekmi? Ýa aý men falanydan kem galdym, aý Allah Tagala näme meni ondan kem goýdy diýip algyly boljakmy? Eýle ýa-ha ataň mugabelinde Näme nakşymyz bolsa ştada näme nakş oýnaýak. Razy boljakmy? Şükür etseň, Alla Tagala yzafarak bererin diýýär. Le in şekertum le azidennekum. Siz şükür etseňiz men köpelderin. Ýöne eger sen o tada ýaňky şükür etmeseň, maňa az berdi, maňa kem berdi diýseň, o bermedik ýerini görseň, beren ýerini görmeseň, o ýüzden näme? Wala in kefertum inna azabi le şedid. Eger siz gelip-de meň beren nygmatlarymy örtseňiz, üstüjigini basyrsaňyz, bermedik nygmatlarymyzy gözleseňiz, onda meň azabym heýwara gatydyr diýýär Allah Taala. Şükür, şun ýanak bize peýdasy bar. Hem özümiz aramyşda, asaýyşda, hem öz şahsyýetimiz galýa depek, hem o tarapy ruhyýet tapýar. Bir ata şul ýanak şükür etseň, bir enä şul ýanak şükür etseň, bir dost, ýoldaş saňa bir ýagşylyk edipdir, şükür etseň, Pygamber Aleyhisselam aýtdy, Men lem ýeşkuril mahluk, lem ýeşkuril halyk. Her kim mahluga eden ýagşylygynyň mugaberinde şükür etmese, bir Taňry ýarka sag bolsun bermese, ol adam Hudaýdan şükür etmedigidir diýip Pygamber Aleyhisselam. Ha bir bende saňa gelip kömek edende sen oňa Taňry ýarka bermeseň, Hudaýa şükür etmedik ýanak sen. Bi ensanlaň näme? Bir nygmat mugabelinde öz şahsyýetini belletýär. Şondan üçin hem oglanlaňyza şuny öwrediň. Oglanlaňyza biri bir ýagşylyk edende, bir zat alyp berende, bir zat kömek edende, gewürlik berende bir Taňryýalka sag bol diýmekligi öwrediň. Ertäki gün hem oglanyň şahsyýeti ýokarda bolar jamiýede, hem ertäki gün özüňize şükür etmekligi öwrener. Sen gaýrymustagym özüňden şükür etmekligi öwretýäň ol oglana. Hä şi dünýäni bir däne ýaşap bolar ýalak bir jamaä tabdil et diýşi. Ynsanlar bir edep bilen, ehtiram bilen, hurmat, nezaket bilen bir-biri bilen berhord edip dursa, bir taňryýalka berip dursa, sagbol berip dursa, bi ynsanlaň arasyny ýakyn etýä. Ynsanlaň arasyndan kuduretli aýrylýa. Birine ýagşylyk etýä, bendehuda tamasy barmyşdyk. Äý bir taňryýalka berermika diýenmişdik. O bermändir, salamyna-da jogap bermändir. Ekserem jamiede ýanýarady, aý men-ä oňa şeýtdim, o-da maňa şeýtdi. Ol jogabyny şeýtdirip berdi diýýä. Bu näme? Elbetde muň-da tama bolmasy dogry dä-ha. Muň tama bolmaklygy dogry dä, türkmen daş bilen gurany aş bilen gur diýeni, ol-a näme bir bag bar şu wagt, miwe berip duran bag, oňa oglanjykly daş bilen belleýeli, miwesini oklaýaň öwüne. O daş bilen guran aş bilen gur diýen şu. Bir ynsan ýagşylyk edende eýle şu bagy ýanak bolmaly. Daş bellände miwe oklamaly öwne. Süýji alma oklamaly, süýji nar oklamaly öwne. O dogry-ha, ýöne sende bir wezipäň bar oň mugabelinde. Wezipäň näme? Şu saňa şu ýagşylygy edipdir, sen bir taňryýalka ber-ä şoňa. O indi göwünlije saňa kömek eder indikiden beýläk. Indi şu pul bilen tamam bolup gitmelimişi? Ýa seň şu puly berdiň gapdalynda bir sagbol, bir taňryýalkasyn diýseň gowrakmyşa? Sen o sagboly, o taňryýalkasyny diýseň, o puluňdan näçe-ha barabar arzyşy bar ol adama? Sen puly berýäň-ha, dogry oň hakyny berýäň. Onda aýtmaň-ha birden, aý on ýanak bolsa men taňryýalka bereýin, puluny bermäýin diýip-de aýtmaň, ýok. Puluny-a berýäň, hakyny alýa o senden. Ýöne sen oňa bir öz tarapyňdan Hä, Hezreti Isa aýtýar, Her kiseden diýýär, öz içindäki zady diýýär, küýzeden içindäki zat daşyna çykar diýýär. Küýzäň içinde atyr bolsa, atyr çykar daşaryk. Hä, bir porsy zat bolsa, porsy zat çykar diýýär daşaryk. Sen o taňryýalkany tagy bolup berseň, o tada öz şahsyýetiň, öz näzir adamdygyňy belli etýäň oňa. Bir sen kärger-de bolsa, puluny-da beren bolsaň, aý, taňryýalkasyn, eliň agyrmasyn, ýüzüň ak bolsun, sag bol. Şuny diýseň, ol adam ruhyýet tapýar. Muhabbet köpelýär arada. Şu şükürle hiç bir zat däl-ha göreňde ýöne nagadar bir olakan etýän işleri bar. Allatagalaň mugabelinde şeýle. Tomuzyň gyzgyn günlerinde sen gelýäň aňyrdan ýadap, endamyň gyzyk gelýär, bir şiriň etegine girýäň, bir sowujak suw bilen eliňi ýuwýaň, şuň şükürini soý-da ýadyňa düşýär bişi. Ne kadar erzeşi bar şoň. Kölle ýadyňy sen ýadyňdan çykarýar şoň. Ýa gyşyň gününe gyzgynjak suwla sen bular istifade edip duň täret gylaňda da aýdaňda rahatjak. Ne kadar erzeşi bar şoň. Sen ýolum şu sowuk suw bilen düşmeli bolsaň näjre bolardy günüň. Näme saňa şyzagaz nygmatlary sen şükredip bilseň, onda ol okan nygmatlary da şükredilýär. Allah Taala nygmatyny sanap tüketmeklik ýok. Ýöne şunuň mugabelinde-de sen bilýän zatlaryň mugabelinde bir teşekkur etmeli. Şu teşekkurlar seň nygmatyňy artdyrýar. Bu şükriň gürrüňi. Hämd diýen näme? Hämd diýen ýaňy aýtdyk, çe nygmat bermekligiň mugabelinde bolsun, çe bermekligiň mugabelinde bolmasyn. Bir adam Bir ýerde bir alym adamma, bir ýerde bir jamiýede meselem zähmet çekipdir, nagadar ha kitap ýazan adamma, ýa bir owliýa adamla we zähmet çekýär jamiýede, sen ony öwmä durýaň. Ey falan ahun tanyýaňmy? Nagadar alym adam, tüweleme, Allah ony Allah ondan razy bolsun, oňa kuwat bersin. Şuňa öwmä durýaň. Ýogsam, şaýat saňa o alymyň tarapyndan bir ylym ýetmedik bolsun, kitabyny okymadyk bol, şaýat wagzyny eşitmedik bol. Ýöne öwýäň şony. Muňa hämd diýilýär. Çen sen şondan bir haýyr görçe görme şuny öwýäň. Hämd diýilýär. Allatagala bu sada şükür bilen başlamady kitabynyň öwni hämd bilen başlady. Yzyndan ýöne Rabbil Alemin diýdi-ha. Hä, näjre bolup Allatagala hämde lyýagaty ba, ony açyklamadan çürim Rabbil Alemin diýdi. Ony edamada aýtjak inşallah. Her ynsan Biri gelipdir, daşa hudaý diýipdir. Biri gelipdir, ýyldyza hudaý diýipdir. Biri sygyra hudaý diýipdir. Hulasa biri hudaýa hudaý diýipdir. Her haýsy biri Isa, biri ot, biri Ozeýr, biri jynla, pereşdele, her haýsy bir zada hudaý diýip tutup durşulaň. Ýöne hiç bir insany ýok dünýäň ýüzünde bir zady özüne hudaý edip tutmaýan bolsun. Pes hetmen insanyň wujudynda şu zat bar. Özüne bir hudaý diýip bir zat tutup, Şoňa bendelik etmeklik diýen zat ynsanyň öz wujudynda bar. Hiç bir adam muny inkar edip bilmeýär. Bir Hudaýy bilmäni bilen başga zady Hudaý diýýär olar. O Hudaý diýeni ýalňyşypdyr ha, oň işimiz ýok otasy bilen. Şeýtan oňa gelipdir, işini owadan kök edipdir, ýalňyşdyrypdyr. O gidip daşa Hudaý diýipdir ýa hulasy ýyldyza Hudaý diýipdir. Ýöne insan dünýäň ýüzünde bir ynsany ýok ki özüne bir Hudaý diýip rat tutmasyn. Indi ýöne Hudaýy tanyjak bolsaň näforum tanymaly? Asly, hakyky Hudaýy näjere tanymaly? Sen Hudaý diýip tutan zadyň bat hakykat Hudaý bolmaly-la, ýöne yştywaýy bir zada Hudaý diýip ýörseň o bolmaýar. Hakykat Hudaýy näjere tanymaly? Muny Hazreti Ibrahim bize tanydýar. Hazreti Ibrahimden Allahu tebarek we taala bize açyklap berýär. Hazreti Ibrahimiň bir munazaralary bar, bähsleri bar. Şu Mä häzihi t-temâsilû lletî entum lehâ âkifûn, bu butlar, bu daşlar, bular näme siz muňa hudaý diýip ybadat edip ýatyňyz? Hazreti Ybraýym şeý diýip aýtdy-ha, Bize bir zady açyklap berjek bolýa-da, hakyky hudaýy näjüre tanyp bolýa, şony aýtjak bolýa. Kalû, olar aýtdylar, Wejadnâ âbâenâ lehâ âbidîn, bize ata-babamyz şeýtdirip gelýär, biz-de şeýtdirip gelýek diýdi olar. Hazreti Ybraýyma şeýtdirip jogap berdiler. Bir Hudaý diýip bir hakykat brat getirdiňmi ýa sen biz bilen oýun etýäňmi? Oýnaýaňmy sen Ýowa bileýäňmi biz diýip aýtdylar. Kale ber Rabbukum Rabbus semawati wal ard. Hazreti Ybraýym aýtdy siziň Hudaýyňyz diýdi bu daş dä bu çöp dä agaç dä. Hudaýyňyz asmanlaň ýeriň Hudaýy şolary ýaradan Hudaý. Ellezî feterahunne ol Hudaý ki şolary ýaratdy. Olar seždebedere çykýanmyşlar Hazreti Ybrahymy wagtyndakylar. Şonda Hazreti Ybrahym aýtdy, Şo seždebedere çykyp giden günüňiz, butperestlere aýtýar, Şo günde men gelen butlaryňyzyň başyna bir bela getirerin diýýär. Butlary olaryň hudaýlary-ha, hudaýlarynyň başyna bir bela getirjek bolýar Hazreti Ybrahym. Olar hudaý ony goraýyn boldy, olary. Olara diýýär, men hudaýyňyzy dargadaryn diýýär. Fejalahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Hezreti Ybrahym geldi, hemmesini dargatdy, döwdi. Ozan paltasyny alaka iň olakalylaryny döwmedi ýöne, şoň eline berip goýady, şo botuň öwünde goýdy. Ozan Kalu men faala haza bi alihatina innehu la minel zalimin. Ola gelenlerini aýtdylar, her kim şu işi biziň botlumyz we hudaýlarymyz bilen diýip, botlumyzda da hudaýlarymyz bilen eden bolsa, ol adam zalym adam diýip aýtdylar. O bulan hudaýlaryny öldürdi ahmyn ol adam. Ony şu märdumyň gözüne kökezden getiriň, märdum-da görsün muň başyna näme bela getirýenimizi, şeýtden getiriň diýip aýtdylar bulara. Kalu, Hazreti Ibrahim getirerlerine aýtdylar otam, A ente faalta hada bi alihatina ya Ibrahim? Ey Ibrahim, sen şu iş etdiň biziň botly hudaýlarymyz bilen diýip aýtdylar. O hudaýlary degilip dargap ýatyrdy olaň. Kala Hazreti Ibrahim indi ştada jogabyny berýär olaň. Bel faalehu kebiruhum hada. Men döwemak diýdi, ola şu olakan butuňyz döwüt diýdi, şu olakan hudaýlar diýdi, ola diýenini etmediler diýdi, olar döwdi we öwert diýdi diýdi. Fesaluhum in kanu yantikun. Baryň özlerinden soraň, özleri aýdardy diýdi, kepleýän bolsa diýdi. Yani hakikat Hudaý däligi näzire bir Hudaý bolmaly, olary fikirini işletdi Hazreti Ibrahim. Bir fikir etseň görüň. Hiç Hudaý boljakmy? Özünden defa edip bilmeýän zat. Ýene jedeliň üsti bilen, Aý, sen-ä bilýäň ki, muň kepläp bilmejegini diýýär. Hal Hazreti Ibrahim aýtdy, Efeta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum şey'a ve la yadurrukum? Aýa siz Hudaýdan başga bir zatlara ibadat etýäňizmi ki, size ne bir peýda ýetirip bilýär, ne bir zyýan ýetirip bilýär. Özünden defa edip bilmeýän zat. Näzire size haýyr ýetmeli? Näzire size zyýany ýetmeli. Ýene gelip siz bizi gorkuzýoňuz. Aý biziň botlamyz başyňa falan getirer, falan. A men döwdüm-de näme edip bilýä indi botlaňyzyň elinden näme gelýä. Offil lekum, aý off bolsun size diýdi Hezreti Ybraýym. Wa lima ta'budun, we siziň ybadat etýän zadyňyza-da off bolsun, min dunillahi, Hudaýdan başga, afala ta, heý bir akylyňyz lag etmeli näme siz? Bir pikir edaň-da şuň üstünde diýip Hezreti Ybraýym şeý diýip aýtýar. Hakykat Hudaýy tanyjak bolsaň, gyn nä? Azajyk pikir edamol. Hezreti Ymam Agzam Abu Hanife Kufy razyýallahu anh aýtýar, Ymam biziň mezhep başymyz, Eger diýýär Allah Tagala ynsanlara hiç bir pygamber ibermedik bolsa, ynsanlaryň wezipesi öz akyllary bilen Hudaýy tanymaklyk diýýär. Allah Tagala pygamberlere iberýär fakat size bir itmam hujjatdan çürim. Erteki gün gelip bize hiç zatdan habarymyz ýok diýip bilmäň diýip. Eger pygamber-de gelmedik bolsa akyl bilen Hudaýy tanymaly diýýär. Bi Hudaýy tanymaklygyň bähsi. Hazreti Ibrahim ýene bir ýerde Setareperestler o ýyldyza Hudaý diýip böreler bilen bir munazara etdi. Onu şeýle aýtdy. Felemme janna aleyhi leylu gije bolly gije bolan wagtynda ra'a kawkaban. Hazreti Ibrahim bir ýyldyzy gördi. Ol bilýär ki, ýüreginden däl, fakat olara bir zady bildirjek bolýar. Bir ýyldyzy gördi Hezreti Ibrahim, Kâle hâzâ Rabbi, şu meň Hudaýym diýip tutdy o zam Hezreti Ibrahim. Felemmâ efele, ýöne o batyp gitdi, indi ýyldyz Gün boldy, batdy, ýa Aý geldi, hulasa batdy. Kâle lâ uhibbul âfilîn, men o batýanlary gowarmaýan diýdi, batýan Hudaý näjre meni saklamaly diýýär. Bulara düşündirjek bolýar has etýän işleri bilen. Felemmâ ra'el kamara bâzigan, Soňram gördi aý çykyp dur, haý ýalpyldap dur aý. Aýy görende, Gala hada Rabbi, şu meň Hudaýym diýdi. Falamma afala gala la in lam yahdini Rabbi la akunanna min al-qawmi zallin. O da batdy gitdi, aý o zaman Hazrat Ibrahim aýtdy, Eý men Hudaýym meni hidayet etmese men gumrah bolaryn ki, näzre bolýa bi. Men hidayet edip bilmeýär ki, bu Hudaý özi batyp dur kimin diýip aýtdy. Soňram falamma ra'a şamsa bazigatan Gördi, Gün ondan dagda ulakarrak ýalpyldap dur, hemme ýer ýagtylap dur. Şony görende, Kale hâzâ Rabbi, şu meň Hudaýym diýip tutdy Hezreti Ybraýym. Hâzâ ekber, bi hemmesinden ulakarrak diýdi. Felemmâ efelet, ýöne Gün-de hemişe durmaýar ki, Gün-de ikindin batýar. Indi Gün batandan soňram, Kale Hezreti Ybraýym aýtdy, Ýa kawmi, eý meň kawmym diýdi. Inni beri'un mimmâ tuşrikûn, siziň şirk getirýän zatlaryňyzdan bizar men diýdi. Bularyň hiç haýsy meni hedaýat edip biljekkä ki? Näcre Hudaý bolýar diý. Pes bir Hudaý boljak bolsa, äwwela özünden ebe defa edip bilmeýän zat näcre Hudaý bolmaly. Ondan soňram bendelerini hedaýat edip bilmeýän zat näcre Hudaý bolmaly. Pes Hudaý boljak bolsa, hetmen baýat näme özünden defa edip bilmeli, bendesini hedaýat edip bendesini defa etmeli. Üçlenji ýer ýene bir munazara Hazreti Ybrahym atasy bilen ýene ýaňky butperestler bilen munazara etýär. Allah Taala Hazreti Pygamber Aleyhissalatu Vesselam aýtdy: "Wetlu aleyhim nebe Ibrahim." Şu butperestlere Hudaýy tanymaýanlara yştyba Hudaý diýip görenlere, butlary Hudaý diýip görenlere sen Ibrahymyň jarýanyny aýt da ber olara. Haçan iz qala li abihi we qawmihi ma ta'budun? Hazreti Ibrahym o kowmuna atasyna aýdan wagty siz nämäni ibadat etýäňiz, näme Hudaý diýip tutup böňüz? Kalu na'budu asnaman fe nazallu leha akifin. Olar aýtdylar, Biz bir näçäni butlarymyz bar, olakam butlar haýbatly. Hä, şolara biz ybadat edip ýatykmy diýip aýtdylar, häý, gabarylyp. Ozam Hazreti Ibrahim şo ýerde bir sual sorady şulardan. Kala hal yasma'unakum iz tad'un? Siz-ä bulardan doga ederiňiz, zat diläriňiz, maňa bir haýyr ber, meni bir ýerde menden defa et, maňa bir hulasa kömekçi bol diýip diläriňiz butlaryňyzdan. Biz o zatlary yzyna düşüp duramyzak ki, ýöne ata-baba şeýdip gelýär, biz-de şeýdip gelýäs diýip aýtdylar. Hal Hazreti Ibrahim aýtdy, Eferaýtum ma kuntum ta'budun? Siziň bilýäňizmi siziň şu ibadat etýän zadyňyzy? Antum wa aba'ukumul aqdamun? Siz bilen atalaryňyz, öňki geçen atalaryňyzyň ibadat etýän zatlaryňyzy? Fe innahum aduwwun li Olaň hemmesi meň duşmanym diýip aýtdy Hazreti Ibrahim. Illa Rabbil Alamin meger ýeke Hudaý o meň duşmanym däl. Şular meň hemmesi duşmanym diýip aýtdy Hazreti Ibrahim. Allazi ol Hudaý eke we olara eşaret jahaynda. Hudaý boljak bolsa şu zatly özünde bolmaly diýip aýtjak bolýar. Allazi ol Hudaý eke halakani meni halk etdi, ýaratdy, daş men ýaradyp bilmeý, o Hudaý meni ýaratdy. Fahu yahdin hidayet etýän şu. O Rabbil alamini aýdyp otyr ha. Bir-ä, Hudaý boljak bolsa, öldürip direldip bilmejek bolsa, näjüre Hudaý bolmaly? Ondan soňramda bir kyýamaty boljak, ony-da aýdyp berýär Hazreti Ybraýym. Pes, Hudaýy, hakykat Hudaýy tanaýjak bolsaň, kyn zat däl. Bir azajyk pikir etseň, Hudaýy rahatjak tanyp bolýar. Şu töweregiňdäki zatlary görmeklik bilen-de Hudaýy tanyp bolýar. Ahyrkysy Hazreti Ybraýym bilen Nemrudyň munazaraty. Alam tara ilellezî hajje Ibrahime fî Rabbih. Aýa sen ol adamy görýäňmi ki, Ibrahim bilen Hudaýynyň üstünde bäs etdi, munazara etdi. En âtâhullâhul mulk, ol adamy ki, Hudaý oňa näme? Mulk berdi, patyşalyk berdi, Nemrut, ullakan dünýäň malyklaryndan biri etdi ony. Iz kâle Ibrahimu, Hezreti Ibrahimi çagyranda Ibrahim aýtdy, Rabbiyellezî yuhyi ve yumit. Meň Hudaýym, Direltdidem, öldürýedim, diýip aýtdy Hazreti Ybrahym. Kale, ozam o, patyşa, aýtdy, zalym patyşa, Ana uhyi we umit. O, men-de direltip, öldürip bilýän-le, diýdi. Men direltip öldürýän, oňky näzire, Hä, men bir adamy öldürjek diýip-de öldürmesem, bir-a direltdigim bolýa, diýýä. Hä, ol adamy men tutup öldürsem-de öldürdigim bolýa, diýip aýtýa. Şonda Hazreti Ybrahym, Hä, onýan-ak bolsa, diýdi, Kale Ybrahymu, Fe innallaha ýa'ti biş-şemsi minel-meşrik, Men Hudaýym-ä Güni ýokardan dogurýa diýdi. Fe'ti biha minel-magrib, Sen şony aşakdan dogur-a on ýanak bolsa diýdi. Eger wagan seň şu gudratyň bolsa, Men Hudaýym ýokardan dogurýa Güni, sen aşakdan dogur-a şony diýdi. Ynsan azajyk pikir etse, Hudaý asanjak bize nyşanlary goýupdyr özüni tanymadan çürin. Pygamberler bir sadaja zatlar bilen, sadaja kepler bilen olary maglup etýärler. Nämeden üçürim? Bize öwretýär. Eý ynsanlar, hakykat Hudaýy tanaýjak bolsaňyz şu zatdan tanaýaň. Ol Hudaý sizi ýaradypdyr, şu dünýäni ygtyýaryňyzda goýupdyr, hedaýat etýär sizi, merizäňize şyfa berýär, açkaňyzy doýurýar, suwsuzkaňyzy gandyrýar. Şu Hudaýy tanyň. Şo Hudaýy ibadat ediň diýip, Allatagala bize şony düşündirýär. Bes, Hudaý boljak bolsa, bendelerine musallat bolmaly. Tasalluty bolmaly bendelerine. Şonuň üçin hem Allatagala bitada Alhamdulillahi, hop, tamamy hemd Hudaýyňky diýiň, hemme öwmeklikler Hudaýyňky diýiň. Hudaý näjere bolup liýagat tapady muňa? Saňa şo liýagatyny aýtýar-ha. Liýagatyny düşündirýär. Rabbil Alamin. Ýa nädip Rabbil Alemin diýip aýtdy? Şony ulamaly aýtýala, eger Halyk diýen bolsa, onda Halk, Halyk diýeni fakat halk eden aýdylýa. Halk etdi tamam bolup gitdi, onda bi Hudaýyň kontrolyndan çykypdyr bula. Ýa indi Hudaý fakat ýaradypdyr, indi yzyny gözlemeýä. Şunýanak bir fikirle gelse gelamaly. Rab diýende ýöne Rab diýeni birä ýaratýa, birde hemişe şoňa, musallat bolup durýar. Iýjegini berýär, içjegini berýär, tamam halatlarynda şo Hudaýyň gudratyndan çykyp bilmeýär. Ýagny hemme halatda şo Hudaýa ähtiýajy bolup durýar. Şo Hudaý bize şuny düşündirjek bolýar. Näme diýip düşündirýär muny? Hamda näzire lyýagaty bardygyny bildirjek bolýar. Hazreti Ibrahimiň aýdan sözlerinde şularyň hemmesini düşünip bolýar. Allahyň aýtýan zatlary ýaratdy diýýär. Ryzyk berýä diýe, açkaň doýurýa diýe, susaňda gandyrýa diýe, çagyraňda doga edeňde, dogaňa jogap berýä diýe, senden depa etýä diýe, hemaýat etýä senden diýe, ha sen merizläňde saňa şyfa berýä, bu zatlaň hemmesini tanaýa ki näme biliň ki Hudaý şin ýanak Hudaý bolmaly. Biziň Hudaýymyz şin ýanak Hudaý. Bu Hudaý şin ýanak lyýagaty bar öwmekliklere. Şo Hudaýyň pes. Näçe hudaý bolsa bolmaýam onýanak bolsa. Hop bir hudaý bolmasyn näçe hudaý bolsunda. O bolup bilmeýemi Allah Taala muňa jogap berýär. Lew kana fihima alihatun illallahu la fasadata. O bir näçe hudaý bolsun diýsek. Ýöne siz görýäňiz ki bir ýerde şu at bir ýurtda iki däne patyşa bir bolanda bir ýurduň iki patyşasy bolsa ýa bir ýeriň hatda bir hanawadada Är heleýmesäm bir-biri bilen oňuşmany her gaýsy öz başyna baş boljak bolsa bir-birine ehtiram goýmasala her ýerde kişjik olakan guruhlarda şinýalak bir başda iki bolasa çopan iki bolsa tokla haram ölýä. Her ýerde bolýaňyz tokla haram ölýä. Eger hudaýda iki bolan bolsa diý diýä Allah tagala bu alem görüp duňuz şu nazmy inzibat bilen işläp dur bize dargar giderdi diýä. Çopan iki bolsa hatmen tokla haram ölerdi diýip aýtyýä. Ýene bir ýerde şu ýaňky Hazreti Isa Hudaý diýip börülle, Hudaýyň ogly diýip böle, ferişdelere Hudaýyň gyzy diýip böle müşrikle. Şu ýanaklara Allah Tagala jogap berýär. Mettehazallahu min walad. Allah Tagala özüne oglany ýok. Oglan tutanak özüne. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Hudaý bilen hemra başga bir Hudaý-da ýok. Izen eger Hudaý bolsatdy şu halatda la zahaba kullu ilahin bima halaq. Onda her hudaý näme öz ýaradanjalaryny yzyna düşürer giderdi. Wa la ala ba'duhum ala ba'd ozan bir-birinden üstem çykjak bolardylar bular hudaýlar. Oňuşman durardylar. Şu wagt görýäk de jamiýada äkseren şunýanak bolupdy. Hatda ulamalaryň arasynda dagda şunýanak bolýar. Näme her kim gelýär özüne guruh ýygnajak şo guruh bilende oňa üstem çykjak. Biziň olakan dert muşkillerimiziň biri şu däl meýle. Başdak Her kim özi baş boljak bolup näme biri birini döwmä durardylar, owratma durardylar biri birini. Bi jamaäni felakete betbagtyýa garşy çekerdi. Bes bu zatlar bolmandyrmy? Onda Hudaýda iki bolmaly lä. Alla Tagala şony bize düşündirýä. Şo Hudaý bize beren nygmatlary beter kän. Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Eger Alla Tagala nygmatlaryny sanama dursaňyz, tüketip bilmeriňiz. Her näçe sanam tükedip bilmerňiz. Siz sagat şu bedeniňizdäki nygmatlary sagat sanap tüketjek bolaň. Tamam edip bilmerňiz. Daşary alemdäki zatlar dursun. Bedeniňizdäki nygmatlary sanap tükedip bilmeýäňiz. Hemmesine şükür aýdyp bilmeýek. Ýöne başaran mukdarymyz, tawanymyz çatan mukdar şoňa şükür aýtjak bolmaly. Allah Tagala şu nygmatlary bize bermedik bolsa dagda mustahak setaýyş, öwmeklige mustahak. Näme diýip şoň kamyl Hudaý? Bir Hudaý eger kamyl bolmasatdy, näcüre şindianak bir nezm bilen bir alemi ýaratmaly? Näcüre bir ynsany ýaratmaly, ynsanyň akylyny bilýäňizmi näcüre akyl bi? Ynsan akly bilen edip bilen işlerini görýäňiz taryhda zatda görýäňiz ki, nagadar işler edipdir ynsan şu akyl bilen. Ezafa bir tawany ýok ki. Düýe-de ynsan, fil-de ynsan. Tabany edasy ýok. Ýöne, şujagaz akyl bilen ne gadar işler edipdir. Fili öz ygtyýaryna alyp oty. Düýäni ygtyýaryna alyp oty. Derýalardäki näjere olakan-olakan mahlugatlary ygtyýaryna alyp oty, akyl bilen etýär şu işleri. Allatagala şuň öwünde goýupdyr. Näme, şu nygmatyň özi pagat boljak ynsana. Şu akyl diýen nygmatyň özi pagat boljak. Hazreti Sofallaýar işan aýtýar, Senä lil halyky gabra we eflak, Ýaratdy katryýydan göwheri pak. Sena ol Hudaý üçin bolsun ki, topragy we asmany, ýagny tamamy alemi ýaratdy. Ýaratdy katryýydan, birjik katradan, Ýaratdy katryýydan göwheri pak, bir pak bir göwheri ýaratdy. Ýagny bir insan, insanlaryň içinde Pygamber aleyhissalatu wesselamy. Şul ýanok bir göwheri birje gatradan ýaratdy şu Hudaý. Şu pagat ynsan öz şu hylgatynyň üstünde pikir edamaly. Näcüre bolup Allah Tagala birje däne nejis gatra. Biziň mezhebimizde Ymam Maturidi tefsirine aýtdy nejis diýe. Bir nejis gatradan näcüre bir pak mewjudy ýaratdy, perişdelerden az ýokaryk çykarýar şoň derejesini. Bir nejis zat-a özi. Sen özüň özüňi ýaratdym diýjek bolsaň, ölümden-de gaç onda başarsaň. Ölümden gaçyp bilen wagtyň özüň özüňi ýaradanyňy biz boýun alaryk, kabul ederik. Ýa sen şu zatlara pikirede. Ala an nubeddile emsalakum we nunşiakum fi ma la ta'lemun. Eger islesedik, biz eger islesedik, siziň ýeriňize başga bir mahlugaty getirerdik. Sizi-de asdan pikr etmeýän mahlugatyňyza meňzeş ederdik. Etmedimi? Ýahudylary meýmun etdi, doňuz etdi Allah Tagala, tabdil etdi. Gyýafalaryny mesh etdi. Şunýaly zatlary Allah Tagala edeýin diýse başarmaýan. Edeýin diýsem başarýan, etmedim diýýär ýöne. Wa laqad alimtumun nes'atal ula falawla tazakkarun. Owwal ýaradylanyňyzy siz bilýäňiz ki, gördüňiz ki, öz oglanyňyz bolýar, özüňiz oglan bolup dogduňyz. Hazreti Adam o jür halk boldy. Bir ýada salaň-da siz, şu zatlary bir ýada salyň-da, bir Hudaý barlygyny biläň-de. Eferaýtum ma tahrusun? Şu wagtky edip ýören işleriňiz, o ekin ekýäňiz, ýer ekýäňiz, şony görýäňizmi? Bir şoňa-da bir pikir ediň. A entum tezraunahu em nahnuz zariun? Siz şony gögerdip çykardyňyzmy, biz gögerdip çykarýakmy şony? Bir şoňa-da pikir etsäň, göräň. Aňzatjak bir sadaja zatlara pikir ediň, Lew neşâ'u leja'alnâhu hutâmâ Eger islesedik, şony biz dargap ýatan bir sypal eder goýardyk. Siziň şu eken zatlaryňyzy gögertmerdik, dargap ýatan sypal ederdik. Eliňizden hiç zat gelmerdi. Fazaltum tefekkehun. Haýzýan çeken adam bolup oturardyňyz ýöne. Eliňizden hiç zat da gelmerdi. Äentum ensa'tum şejereteha em nahnul munşi'un? Şoň bagyny siz ýaratdyňyzmy, biz ýaratdykmy? Şoň bagyny kim ýaratdy? Şu agajy kim ýaratdy, siz ýakýaňyz şony? Nahnu ja'alnaha tezkiratan we meta'an lil mukwin. Biz ony bir ýada salýan bir zat edip goýduk, ýadyňyza düşüp dursun diýip, hem o jähennemiň oduny ýadyňyza salýar, hem-de Hudaýyň ýaradanyny ýadyňyza salýar. We şu düzde gezýänlerden üçin hem ony bir mata edip goýduk. Biziň şeýle bir bagyşlaýan bir Hudaýymyz bar. Tebaa çendin günäh umytwaryn. Şugadar günähimiz bilen biz şu Hudaýdan umydymyz bar. Kebug kebug şaýat deri keýzat bebendet. O Hudaýyň baglan gapyny kim açyp biler? Hudaý nygmat bermäýin, men hiç zat bermäýin diýen baglan gapyny kim açyp biler? Biata hem bedin dergah bezaryn. Geliň, bilelikde şu gapyň agzynda aglaýyň, diýip aýtdy Hezreti Şeýh-i Sa'di. Şu gapyň agzynda geliň, hemmämiz bilelikde aglaýlyň. Hudaýa, Garbe hany bar berani, eý, bar Hudaýa, Sen bizi çagyrsaň-da, kowsaň-da, juz en'amet deri diger nedarim. Seň nygmat berjek gapyňdan başga gapymyz ýok, biziň başga barajak gapymyz ýok. Sen kowsaň-da, Saklasaň-da, biz şu gapydan başga gidip biljek gapymyz ýok. Serafrozim, eger Berbendi bagşy, eger sen bize bagyşlasaň-a, biz onda bir hoşbagt adam, wegerne ez güneh ser ber neýarim. Ýogsam deki biz günähimiz bilen hiç wagtda kellämizi galdyrar ýanak halymyz ýok. Zemoşdi hak mara aferidi. Birje Şo ýatan bir tozan ki, biz hiç bir zat däl ki. To ba ma ruz u şeb der halwet u ma, Sen gije-gündiz biz bilen halwatda, gije-gündiz bize Bohurdökdäki damarymyzdan ýakyn, Sen gije-gündiz bizi çagyryp duň, eý bendäm gel diýip, Ýöne biz şeb u ruzy be geflet mi guzarin, Hemişe gefletde geçirip bök biz, hiç bir ýadymyza düşenäk şeýle bir Hudaýymyz badyr diýip. Wesselamu ala men itteba'al huda. Birde bir sorag bolupdy. Şu Şebe Yalda diýen bir gürrüň bar. Şoň boradynda biraz gürrüň ber diýip. Biziň fıkhy kitaplarymyzda gelýär. Birde hadislerde gelýär. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir wagtda Medinede gördi diýär. Bir güni jaşyn tutup böyle. Atam, Näme bu gün? diýip sorady pygamber aleyhissalam. Şonda aýtdylar, Bu gün biziň eýt günümiz diýdiler. Biz muny jahylyýetde eýt tutýardyk, şu wagtda eýt tutup ýok diýip aýtdylar. Şonda pygamber aleyhissalam aýtdy, Siz bu eýtlere tutmaň. Bu eýtleriň ýerine Alla Tagala size iki däne eýt berdi. Arazaýyň eýdi bilen gurbanlygyň eýdini berdi. Siz şu eýtleri tutuň. Bulary eýt diýip tutup ýörmäň. Olar-da eýt diýip tutýanlary biri Nowruz, Bu ýerde Mehrjan Miýe ýa Mehrigan Miýe şo mehriň awwelinde, ýagny ýylyň iki iki gün gijesi deň bolýa, şo iki wagty eýt diýip tutýanmyşyklar jahylyýetde. Şony Pygamber Aleyhissalatu Wesselam nehy etýär, o eýt diýip tutmaň ony diýýär. Şondan üçin hem biziň kitaplarymyzda aýtýar, şu Nowruzy ýa meselem şo mehriň Mehriganyny ýa meselem şu Ýeldany ýa şoňa meňzeş her zadyky şu jahylyýetde tutulýanmyşyklar Eger bir adam, diýe, ýa sizde beder-de şolaň biri, eger bir adam gelip-de diýe, Şu gülleri sylaýyn diýip, şu gülleri sylaýyn, ulaldaýyn diýip, diýe, bir ýymyrtga zady hedýe berase, ol adam dinden çykýar diýen, auzubillah. Ýagny şinýanak bir nehy edilipdir. Ýöne sen birden-de meselem ittifagy bolýa, düze gitýäň, bir zat etýäň, niýetiň o güni ulaltmak däl. O günde ki sen başga wagtda gitseň bolýa ýagny, hatme şo gün gitmek gerek däl ki. Ýa şo gije hetmen sen üýşmelidäki, şony ulaltmaýan bolsaň. Ha şondan soňramky gije, şondan onunçäki gije üýşseň bolýa ki, üşjek bolsaň. Hetmen şo gije üýşmelidäki. Bes näme, bular ulaltmaklyk, bula ýana kafyrlaň bolan resimlerini bir sylamaklyk, bula yslamy, musulman millete ýaraşmaýar. Pygamberi salatu wessalam aýtýar, her kim özüni bir kowma meňzeş etse, özi-de şolardandyr diýýär. Säher aýda Pygamber salam aýtdy, Üç gijäni turuň, arada tutuň diýýär. Ortak gijeler, on üçi, on dördü, on bäşi. Şu gijeler turuň, arada tutuň diýýär. Şu gijeler turanmaly, şu gijeler oturanmaly, ybadat etmeli. Haý, daň wagtynda oturyp ybadat etmeli. Bu zatlara ehtiýajymyz ýokky. Musulman millet näme ehtiýajy bar şul ýalak bir garyba, äjnebi zatlara. Onda-da türkmeniň arasynda ýok zat bular. Türkmende äwwela biz görüp eşiden zadymyz däl şu täzeden bäri eşidipdok şulary. Geldi Nowruz diýe sizde beder diýe näme diýe näme diýe. Bu zatlar hemmesi jahylyýetiň alamatlary Pygamber Aleyhisselam aýtdy bir wagt geljek diýe meň ummatym ýamaşgap öwrülip jahylyýete barjak diýe. Şo ummatlardan bolmaýlyň. Jahylyýetiň eýdin tutýan adamlardan bolmaýlyň. Jahylyýetiň rasmlerini ulaldyp sylaýan adamlardan bolmaýlyň.